Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ։ Գործար Արցախի հյուրն այսօր Մենատնտես Տիգրան Պողոսյանն է։ Արցախում վերջին տարիներին ջերմոցային տնտեսությունները դրսևորում են աճի եւ զարգացման բարձր տեմպեր։ Գյուղատնտեսության մեջ այն համարվում է մեծ ներուժ ունեցող ճյուղերից մեկը։ Ահա թե ինչու եւ մինչեւ պատերազմը Առավել եւս պատերազմից հետո հաճախ են հանդիպում հատկապես ջերմոցային տնտեսությունների մշակությամբ զբաղվող մենատնտեսների, որոնցից մեկն էլ մեր այսօրվա հերոսն է։ Արցախում արկա են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման եւ օնլայնման համար համոզված են այդ գործով զբաղվողները։ Պատերազմից հետո է Տիգրանը որոշել զբաղվել ջերմատնային գործունեությամբ։ Ուզում էր հիմնել սեփական արտադրություն եւ իր խոսքն ասել գյուղատնտեսության ոլորտում։ Նա որոշեց սկսել այնպիսի մի գործ, որտեղ ներգրավված կլինեն նաեւ ընտանիքի անդամները։ Հիմնելով 320 քառակուսի մետր մակերեսով ջերմոց, Տիգրանը ցանկություն ունի ամբողջ տարվա ընթացքում բանջարեղեն արտադրել, վաճառել եւ ապահովել իր ընտանիքի եկամուտը։ Ջերմոցի նախագծման, անհրաժեշտ շինանյութի ձեռքբերման եւ կառուցապատման գործում նրան աջակցել է պետությունը տարածքը վարձակալելուց հետո սկսել է գործունեությունը, իսկ այն գտնվում է Մայրաքաղաքին մոտիկ Այգեստան գյուղում։ Երբ անմշակ տարածքում սկսեցինք ջերմոցի կառուցումը, գործն անչափ շատ էր եւ մտավախություն ունեի, որ ժամանակին չեմ հասցնի ավարտել, անկեղծանում է մենատնտեսը։ Սակայն յուրաքանչյուր քար դետալ ավելացնելուց հետո ավելի մեծ ողջավորությամբ ու աշխուժությամբ սկսեցի աշխատել։ Պետք է ժամանակին ավարտել ու հնարավորինս շուտ ստանալ արդյունք։ Տիգրանի ցանկությունն է։ Այս պահին ջերմոցում լոլիկ ու վարունգ է աճում, սակայն հետագայում նախատեսում են ընդարձակել մշակաբույսերի տեսականին։ Ջան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն ենք, ուրախ ենք ողջունել ձեզ մեր հաղորդաշարի շրջանակում։ Ես տեղեկացա, որ դուք բոլորովին վերջերս այո սկսել եք բիզնես գործունեություն ծավալել։ Ես պատերազմից հետո, թոշակի գնալուց հետո մի առ ժամանակ անցա Պայստազոր իսպաների միություն ցանկություն հայտնեցի ես որ զբաղվեմ որևիցե գյուղատնտեսությունով քանի որ կա այդ աշխատանքը, այդ պահանջը կա, ու դիմեցի, ստացա, չմերժվեցի այդ պահանջից եւ աջակցեցին ինձ միջև հանրապետության նախագահ ներկայացրեցին ու ստացա ես այդ գումարը, հիմա ծավալել եմ, աշխատանքներին իրականացնում, կսկսվի արդեն հողագործությունները դեռևս հələ չեն վերջացել։ Ինչով եք զբաղվում։ Ստացա ես այդ աջակցությունը ջերմոցային աշխատանքներով ցանկություն հայտնեցի զբաղվեմ։ Ստացվել, ստացել եմ այդ աջակցությունը 5 միլիոն դրամ, ինքը բավականին շատ մեծ ջերմոց եմ կառուցել, կսկսեմ այս տարվանից արդեն այդ ցանելը։ Պամիդորա, վարունգա, տարածքը միշտ կդառնա, էլի։ Քանի քառակուս։ 350 քառակուս է, ուրեմն ես պատերազմից հետո էլի հուսահատվեցի, որ เป զի զբաղվեի այլ ավելի հետաքրքիր այդ գործով տարածքը ես վարձակալեցի բալուջա կոչող հիմիկա այգեստան այգեստան համայնքում եւ սկսեի կառուցելը կա, Տիգրան, ինչու Այգեստան համայնքում է կոնկրետ որոշել։ Ստեփանակերտից մոտիկ տարած ես չկարողացա վարձակալել ու դիմեցի դե Այգեստան։ Տեղը ինքը շատ նորմալ հողան, դե վարոցան չէին անում ու սկսեցի դրանով աշխատել։ Տիգրան, ինչ այդ զբաղվում եք գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Ուրեմն ես գյուղատնտեսական աշխատանքներով ես կյանքում չեմ զբաղվել, ընդհանրապես չեմ զբաղվել, բայց չեմ կարծում որևիցե պայեստազորի սպաններից դրանից դժվար գործից չկարանակ որևիցե մի այլ գործեր գլուխաներ բերեք, իմի բերեք, հասկանանք։ Արդեն ինչքան ժամանակ է ինչ սկսել եք մշակել տարածքը։ Սկսել եմ այդ տարածքը աշխատությունելուց հետո բավականից բավականություն եմ ստանում ու շատ հետաքրքիր է։ Ճիշտ է, այս բանը լրիվությամբ չեմ ավարտել, բայց մոտ ժամանակներս հաստատ կավարտվի ու կամ մարդիկ կան, որ աջակցում են, օգնում են, որ այդ լրիվությամբ լրիվությամբ այդ բուսերով, այդ խնամքով, ամեն ինչով որպեսի կարան աշխատողներ ունեք։ Դեռ ոչ աշխատողներ չունենք, դիմել ենք այս երկու հոգի երկու հոգի փորձել են հետս աշխատել, կպրծնեմ, իրանք էլ կգան, այդ մարդիկ էլ մի փոքր աշխատատեղ կունենան։ Ինչ փուլում է այս պահին կոնկրետ ձեր գործնեությունը։ Հիմա մի քիչ ջերի խնդիր ունենք, ինչ որ նոր պետք է Այգեստանում կառուցվի ջրամբար, որ ջուրը հիմնականը մշտապես ունենա։ Այս պահին ջուրը ստանում ենք իր հունով այդ գարանտի ջուրը ընդհանուր գյուղի որ բաց են թողում, բայց որ մի քիչ որ պակասի հաստատ ջրի խնդիրներ ունենալու։ Առաջին պտուղները երբ կքան։ Ուրեմն ես նախատեսում եմ, նախատեսում եմ։ Հիմնականում ձմեռվա վրա աշխատեմ, ձմեռվա վրա աշխատեմ։ Նոյեմբերին ես բերք կունենամ, նել շատ լավ է, խոստացած շատ լավ է։ Պայմանավորվել եք խանութների հետ իրացման համար։ Ճիշտն ասած շրջապատում կան մարդիկ, որ բանջարեղենի խանութներ ունեն, չեմ կարծում իրացման որոյից մի խնդիր կունենան, քանի որ մենք ունենք դեռևս բանակնել դրանից կարիքներ ունի, Իռ, մանկապարտեզներն էլ կարիքներ ունի, չեմ կարծում, որ իրացման խնդիրը Ղարաբաղում կլինի։ Հաստորեն պայմանավորվել է, հա, նախորդ ձեր նշած հիմնարկների հետ, կազմակերպությունների հետ։ Պայմանավորվել կոնկրետ չեմ պայմանավորվել, հարցը փորձանելով, հարցը փորձանելով, որ նման խնդիրները չի լինի։ Կգան, կտենան, կհասկանանք, կաշխատենք միասին։ Հատկապես որ տեղական է, չէ՞, տեղական։ Իհարկե, տեղականի այսօր տեղականի Իսկ պահանջարկը։ Պահանջարկը, պահանջարկը շատ կա մենք կարանք մենք մեզնով բանջարեղանային այդ հարցերով մենք կարանք Ղարաբաղում մեր հարցերը լուծենք։ Դրսից էլ դե չեմ կարծում, որ դա պահանջի կլինի։ Եվ առաջիկա ձեր ծրագրերի մասին գործարար ոլորտում։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ այդ հարցի պատասխանելը, քանի որ ես 22 տարին ծառայել եմ, հիմա ես մի տարի դեռ չկա, որ ես դրա մեջն եմ, բայց ակնկալում եմ շատ մեծ մեծ բաների, դե ես ուզում եմ բացազատեմ, դե չեմ անում, պիտի որ լավ լինի, դե տշնաբուծական ինչ որ բաներ, հարմարությունները կան, Ղարաբաղում բոլոր պոտենցիալները կա, մնում է գիրավի։ Ասես մենակ հավեսով ունենք այդ գործը, գող պիտի լինենք, մեր ինքներս մենք աշխատելով մենք ինքներս պիտի գող լինենք։ Հետո բնակիչները գող լինելու են ապանում։ Տիգրան, ծնունդով Ստեփանակերտից եք։ Ծնունդով Ստեփանակերտից եմ, 17 տարեկանից ծառայում եմ 1998 թվականից Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հուսով ենք առաջիկայում ձեր ծրագրերը կհաջողվեն, մենք էլ առիթ կունենանք կրկին հանդիպել։ Շնորհակալություն, ձեզ է շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցի ձեր մոտ։ Ես հույս ունեմ, որ Արցախի հարցը այդ ամենից կարևորն է մեր համար, եթե լուծելի լինի, հաստաստ է ապրելը աշխարհիս ամենագեղեցիկ տեղն է, վայրերից մեկն է։ Մենատնտեսի հետ զրուցեցինք ջերմոցում։ Վաղ առավոտյան Տիգրանը այցելում է Այգեստան եւ օրն ավարտում է այնտեղ։ Դեռևս շատ անելիք ունի նա։ Ծրագրերը շատ են։ Պետք է հերթով ավարտել, ժպտալով ասում է զրուցակիցս։ Նրա խոսքով ջերմոցային տնտեսության հիմնումն ամենահեռանկարային, հաճելի ու եկամտաբեր աշխատանքներից է։ Սա այն աշխատանքն է, որտեղ տարվա եղանակն ընդհանրապես կապ չունի, պահանջարկ միշտ կա, պարզապես պետք է ստեղծել որակյալ ապրանք։ Արցախում ջերմոցային տնտեսությունների արտադրանքը չի արտահանվում, սպառումն իրականացվում է միայն տեղական շուկայում։ Տիգրանը բերքահավաքի է պատրաստվում աշնանը Նա համոզված է, որ տարվա ցանկացած եղանակին արկա էկոլոգիապես մաքուր բանջարեղեն նիրացման խնդիր չի ունենա։ Այսքան այսօրվա համար Հանրային ռադիոյի եթերում գործար Արցախներ հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։